Топло добро дойде, засетише се за първ път тук. Значи няколко пъти се спомна, ние сме християнска църква Лаза, заедници на верни люди, които ще се обидват да го следят Господ Исус Христос по начин, по който Библията го опише. И за това редовно читаме от Божието Слово, го обясваме това Божие Слово и съм молим Господа не даде сила да го изпълним на това Божие Слово. А, Сите ние сме окей, okay, нали? Когато се погледнем така, си викаме, ние сме, ние сме си добри. Ам факт е, от не трябва да има факултет, за да разберем, от и много лоши работи се случват в воа свет и покрай това ще има добри люди. И този факт не е незабележен на нея. И в една прилика Господ, сакайте да го потвърда този факт, колко е вистинит, изпрати един от своите ангели с цел да извиде ситуацията на земята и да направя а, проценка колко е лошо и колко е добро. И си кажал, един от женските ангели ти изпрати. Това е само за да знаете, тук не се работи за, за хумор. Изпраки един от женските ангели женските, знаете как им трябва повече време и разгледват подокяни, па колко е това, колко е това, шопинг и евентуално после некое време направя евалуация на ситуацията и събрате горе на някой и кажи, 95% на земята е зло, е лошо. Само 5% са добри. Господ вики, е воя дори и по-лошо, колкото се мислят. За всеки случай изпратим един от мъжките ангели и изпрати мъжки ангел на земята, мъжкият ангел и да свискате резултата горе, само по-бързо. Не ги интересират. До шопинг, не било викенд, за да хвати някаква отакмица и право събрате горе и вики 95 лоша, 5% добра. И Господ от е добър Бог решава да напише едно писмо с охрабрование до 5%. Напише бе на добро писмо на управляване на 5% и ги изпрати. Знаете ли защо напишал го писмото? Некой да знае, защо е напишал го писмото. Значи и вие не го добяхте. А? Ама, а тамам се помисли, но ти сме добри, тук се събрани нея. Ау, ау. Ангел знае, но зато ще он Добре, Валери, добре, само да подсетя на нашата реалност. Ако се погледнем сами себе си, викме, окей сме. Додека ако ги питаме, люк ще наобкружват, лесно или не найдат недостатъци има мани. Ако бидме доблестни и искрени, ние ще си ги найдеме, Ама, Прашенето е такви какви ще сме. ще трябва да направим. И как да се отнесваме, за да бидме от страна на Господ префатани и от страна на Господ благословани и от страна на Господ трактирани по начин, по който ще сакаме Господа на третира. Значи не се работа само за да читаме в Библия, не се работи само за самоизме, не се работи само за постиме, не се работи само за да да работи за Господ. Него се работи за една много важна работа. Да застанем и да видим, що Господ прави за нас. И като християни, много често в момента, кога, поверуваме, прифатяме а, верования и обидования съгласно църквата, на която ще се присъединуваме. И много да работите и не ги ставаме под знак прашване. Защо говоруваме о ще говоруваме? Защо го правиме, о ще го правим? Да има ли го Библията? Го бара ли Господ това нещо от нас? И сега има един момент, кой ще Библията го бара от нас, а ние не го правиме. И ние като християни не всекога ще сме отворени да сборуваме на тази тема, а пък от друга страна евреите са много отворени да сборуват на тази тема. И тази тема е темата за сабота. Това вечер сакам да споделиме нещо за сабота, за шабат, с цел да се информираме и с цел да бидем спремни и екипирани за дадени прашни, с кои ще може да се очиме. От и аз знам дека има луѓе христијани кои ще се прашуват за Савлата, исто така има и луѓе кои ще ековини сведоци па кои ще нудат нивни убедувања и верувања и се надевам дека и за и за тоа нешто ќе спрееме, чисто за да знаеме кои сме не само ние, него кои се и они, и защо се такви какви што се, и защо ние не сме како нив. Заради тоа што од ден надолу гледано, кај секој разни групации, които ще се етикетират като християни, можем да найдем добри неща. Прашането е колко се библийски. Значи нашата цел е да го найдем в библейското, воноша го практикуваме и го правим. Кисакаме ли, ово ке биде кратко, да се изправяме от респект към Божието Слово, после това може да се седнем, да спиеме, да кой ще сака, Ама втора глава от Битие, да ги прочитаме първи, втори и трети стих. Кайшовели вака. Така се довърши небото и земята, и след нивно воинство. В седмият ден Бог ги завърши делата свои, що ги направи. И си отпочина во седмият ден от сите дела свои, що ги создаде. И Бог го благослови седмия ден и го освети, защото во той ден си отпочина от сите дела свои, що ги направи и создаде. Амен. Погледайте се, знаете. Пред втора глава, първи, втори трети стих, беше първа глава, а първа глава завършила с стих от 31, кай ще вика и видя Бог, дека сето оно ще го създаде е много добро. И настъпи вечер, и настъпи утро, шести ден. На той шести ден Бог създаде нещо, що беше кръна на неговото създавание и го комплетира неговото създавание и погледна на се и рече Вау, много добро, брилянтно. Шестият ден беше ден, ако читате внимателно, в който човекът беше създаден. Ако беше човекът създаден на шестият ден, кой беше първият ден на човекът на земята? Значи човека беше създаден шестия ден и би вечер и би утра и довага седмия ден, в който само ще прочитавахме дека Бог се отпочина от все ще направи. Първо нещо, що човека трябваше да научи, е дека трябва да отмори. Много по-различно от нашата перцепция на нещата. Да работим, за да заслужим. Тук беше да отмораме, па за да го вземем това 6 снабдено за нас. Все беше готово и му беше дадено на човек. Немаше човеко да правя, за да създаде нещо, за да добие. Все беше от Бог снабдено. Не трябваше да се заслужа, не трябваше да се работя, не трябваше да се препотува, не трябваше човека да се труди да предизвика нещото да се случи. Трябваше само да науча да отмара. Каква благодат е това нещо? А? Си представяте да има някоя работа, ще трябва да се направя и некой я сработя целата и накрая вика, е, айде заедно се радуваме на Олова. Невероятно, ли нали? Победува някоя екипа на светско първенство и накрая златен медал дават и ние, ще въобще не играли. Седели на клубата за резерва. Ама им дава златен медал. От и билят дел от екипата. Така да Златния медал, ще Бог го добива и пехара, затова ще он е шампион на шампионите, он решава да го споделя с нас, с и си те. Ако ние се научиме да отмараме, за да можем да влеземе ние во Него. Еврейска традиция за историята на света, вели дека е иста со неделата. Деновите от неделата. Нели Словото ни вели еден ден, ляда години са за Господ. И ляда години са какво еден ден. И ти унивната традиция вика дека има два дена без закон, два дена со закон, два дена со Месијата и шарат. И дури во нивната традиција, очекувањето биле дека Месијата или сезоната или годината или денот на Месијата требало да започне пред два дена или пред 2000 години, ама Месијата не дошол заради гревот, што го имале како народ. А ние знаем дека месията дойде заради грева. Ще го има в мине. Да не дойде до заблуда, не нали, да кажем дека са они слепи и не може да го видят това нещо. Има много голям брой на месиански евреи, кои ще го познават Исус като Ибн Месия. И в исто време, големе благослово за тоа що тоа са луги, кои ще така ги познават Божите писма на много по-високо ниво, и успева да предадат Божи вестини, ще се благослов за църквата. Два дена, значи или 2000 години са месията, значи некъде навършува тази сезона и трябва да почне шабат. И затова Библията и на нас като верни християни, ние веруваме и ово е универсална вистина. Шестите църкви я веруват и православната, и католичката, и евангелско-протестантската заедница, дека Господ Исус Христос ќе се врати. Кога ќе се врати Господ Исус Христос, значи тоа е оно што следе. Тоа е оно на кое што ние се надеваме, дека Господ ќе дојде и Словото вика прво, верните што си починале ќе воскреснат, а после тоа и ние живите што сме, ако сме уште живи, ќе бидеме гръбнати на небото, и ќе има суд за верните Божи луѓе според оноа што сме го правиле додека сме биле на земјата. Нема да биде суд за урај и за опекола, затоа што ние сме спасени, дека Бибот. не, ќе биде суд за награда. Тој какво чоколадце добија. Или? Разни чоколадце. А за после тоа той е само кратък период. Започва това Бог заедно, Исус заедно да дойдеме на земята и да възстановиме иляда годишно царство. Иляда години на владеение на Исус Христос, в който сатаната няма да бъде присутен. И то е оно, що според габрейска традиция го викат шаба. Одма. Алелуя! Звуче доста обава, нали? Ќе одеме, ќе одеме а, израз 20 глава. Дали некој знае, без да обрна на израз 20 глава, што зборува израз 20 глава? Един рече тихо, другите не чуја, сега трябва да проверят. Израз 20 глава ги зборуват 10 Божи заповеди. Ако ние речеме го тия 10 Божи заповеди, ама чекай, той е Стар Завет, нали, не се отнесува, се отнесува дадене за евреите, ама ако ние речеме, воле, ке се съгласим с това нещо. Дел от тия заповеди, една от тия заповеди вели да не убиваме. Важен ли това за днес? Важен. Да не крадаме. Важен то да не, да не лажеме. Икс нещо, значи, всички заповеди ще ги наброват, важен за днес. Има една заповед, къде ще вели да се пази Савото. 20 глава 8 стих, вели вака, 6 дена работи и върши ги вонив сите свои работи. А седмият ден е сабота Господова, ден на Твоят Бог. Тогаш не му да вършиш никаква работа. Ни ти, ни синът твой, ни керката твоя, ни слугата твой, ни слугинката твоя, ни добитъка твой, нито от кое се налага край тебе. Защо за 6 дена ги создаде Господ небото и земята, морето и се, що е вонив. А во седмиот ден се отпочина, заради тоа Господ го благослови седмиот ден и го освети. Ова заповед, меѓу другите, има искористена најмногу стихови, ако прочитате внимателно. Другите са кратки, еден, два, ова има најмногу стихови. И ова заповед да се паза саботата е дадена со објаснување. Зошто? за да разбереме ние дека Бог создаде се. Дека не сме ние тие што треба да создадеме. Бог создаде се. Дури и тие добри прилики кои што доваѓат на наша адреса. Верувам на сите од нас ни доваѓа добри прилики што Бог ги создава за нас. Наше е само да влеземе во нив и да ги оживаме. А, прашен ли ще поставува Бог, 6 дена отдаде се, веде Словото и на седмия ден се отмори. Имаше, дали, дали случайно Бог се измори за 6 дена, па трябваше да се отмори. Фърско прашение. ли, много работа, много работа се създадоа. И Бог така малко се измори и си вика, чекай малко да сдивна. Бог е семоке. Нема нищо претежко за него. И ако читаме внимателно, ќе разбереме дека всушност не беше поентата во тоа дека Бог почина или одмори заради тоа што беше изморен, него Бог почина и одмори за тоа да на нас не научи нешто. Што е тоа што ние треба да го научиме? Марко 2 глава 27 стих вика саботата е за човекът. Не е човекът за сабата. Не сме ние, за да я пазим саботата. Него саботата е за ние да отмараме в Господ. Амин? И Словото ни вика вака. Обърнете внимание. 8 стих в 20 глава. Помни го саботния ден. Да го паметиме. Да се спомнуваме за него. Зошто? Затоа што Бог создал или направил се. Пак ќе повторам, не треба да се замараме да заслужиме, не треба да се трудиме, треба само да примеме. Јас и ти да влеземе во Неговото. Много често како християни и како луѓе се трудиме да направиме, да направиме, да направиме, да направиме, после тоа да се молим, да се молим, да се молим, за Бог да ги благословя нашите планове. Божите планове са по-добри от нашите планове. Неговите пътища са над нашите. Неговите мисли са над нашите мисли. И Словото вика, глупавото, безумното, ако въобще има такова нещо от Господа, е по-мудро от другите. Коринтияни първа глава го това нещо. <laughs> Първо Коринтияни. Така да нека бидеме мудри и да го видиме кой е духът на оваа заповед, що Бог ни го дава. Десетте заповеди са дадени и на друго место в Библията. Каде? Второзаконие. Второзаконие, петта глава. Напредуваме. 12 и 15 стих. Вели вака, Пази го саботния ден, за да ти биде свет, како што ти е заповедал Господ твојот Бог. Шест дена работи и върши ги сите работи. А седмиот ден е сабота на Господ, твојот Бог. Не върши никаква работа, ни ти, ни синот твој, ни керката твоја, ни робот твој, ни робинката твоја, ни волот твој, ни магарето твоја, ни колата твоја, ни компјутерот твој. Нито друг твой добиток, нито дојден што е кај тебе, за да си почине робот твој и робинката твоја како и ти. И запомни дека ти беше роб во египетската земја, но Господ твојот Бог те изведе од таму со силна и долга рака, затоа е ти заповеда Господ твојот Бог да го почитуваш саботниот ден. Зашо? За да се пресетаме и јас и ти дека и јас и ти бевме робови, не во египетската земја, а бевме робови на гревот. И Бог беше оној кој што не освободи. Не нашата а, ти си бил силен карактер бе, ама ти си не дал добра институция или доктори или ово или ноза да ти помогна. Ще ви да си нашел добро. Колко кол и да си силен характер. Господ е оной, ще те благословил, за да бидеш свободен. Разликата, ако видиме от, от, от Излез 20 глава и от второ законе 5 глава, водност на сабота и е тоа ще го сабот 8 стих вели помни ја сабота. Заради тоа шо Бог създаде се. Тук вели пази. Не помни, пази го саботниот ден, заради тоа шо и ти беше роб, а Бог беше оној кой ще те освободи. Защо да пазиме? Що пазим? Пазваме нещо и си спомнуваме за нещо. Пазаме за да си спомним, а си спомнуваме дека и ние сме били робови. Много често забравяме, що Бог направил за нас. Много често забравяме, що Бог е направил за некой брат и за некоя сестра. И за когато даваме прилика некој да посведоче тук однапред, защо Бог направил за него, или преко него, или за някой друг, за някой ближен, е този сетим да се охрабраме и да видим, ага, Бог направил там нещо, Бог направил тук нещо. За да знаем това, ние има употреба, да кажем Бог може. Бог може. Нема да бидем в състояние да го доловиме това нещо и да го примеме за себе, ако сме презафатени. Изгледа мудро, изгледа а, логично за човека. Колко повече да правя, толкова повече да има. Ама не е така, според Божите принципи. Имаше една жена, която ще правеше чуда за Господ. Тиганици, чисто, все, паяжини, нищо да не има. И беше разочарана и беше изморена, и дойде Господ и вика, а защо обака? Имаше една друга жена, която не правеше нищо. Само отмараше в Божието присутство. И Исус от двете я похвали Вашо, не правеше нищо за него. Бя сестра, бя от църквата. значи, не се работа само това дали си от църквата или не. Не се работа от това колко правиш ти за Господ. Него дали знаеме, дали умееме да си отпочиваме во него. Станува збор да одмореме во Него, за да може од Него да дойде во нас. Бевме робови, а сега сега славото вика, ние сме слободни и доброволно избираме да бидеме слуги Господни. Слугата, гръцкият збор ще го користе но ви е дулос, Кој што нека да се преведува слуга, а нека да се преведува роб. Истиот збор. Значи нема разлика слуга ли си, роб ли си, ако доброволно избереш да бидеш нещо за Господа. А нека погледнем во Излез, 31 глава. Тук малко ќе се задържаме на овоа и веруваме дека ќе ни даде една убава убав опис, убава идеја за што всушност станува збор 31 глава ти прочитаме 3 стиха. И а, 13 стих ти отчитаме 16 и 17. И вика Вака, кажи им на синовите на Израел така, пазете ги, съботите мои, защото той е знак между мене и вас от колено до колено, за да знаете дека аз съм Господ, кой ве осветова. Кой не осветова? Господ не осветова. Ама треба да застанеме и да знаем, дека не само нас, него и тие пред нас, и тие после нас, нема да бидат осветени от едно читале, от завършили два факултета, от много правиле, него некой ги е осветил. И друго нещо, на което ще да обърнем внимание на овој стих, е то дека ни вели пазете ги съботите мои. Сега гледаме дека за саботата се однесува во множина. Не за една сабота, него за повеќе саботи. Ке ги видиме кои се тие. И 16-17 стих ни велат, затоа се новите израелски нека ги пазат саботите, повторно е во множина, празнувајќи ги во родовите свои како вечен завет. Тоа е знак меѓу мене и синовите на Израел довека защо во 6 дена го создаде Господ небото и земјата, а во седмиот ден си отпочина и си одмори. Вау! Ние то отпочина не го користиме. Ја, како дете, како мало растев на село и баба ми го користеше. Што правиш, баба? Те малко да си починат. Како си починат луѓето? Починуват и како си одмараат? Како одмараме ние? Што правиме? Некои отмарат, искрено ви кажа, на Фейсбук. Те малко да, нели, от работа, от работа, но те малко да съм стани, бе, малко аз да седам ти, цял ден седеш на компютъра. Дай малко аз. Лайк, лайк и те отмарят. Какво отмара човек? Вестинският отмор, вестинският отмор, по права смисъл на сбора, е когато ние спием. Библийският ден, библийският ден започнува и би вечер, и би утро. Започнува от вечер. Не да отмораме за то, че сме правили. Цел ден сме изморени и станалките спиеме. Него го започнуваме дено с одно. Що сега да ви кажа словото? Значи ние дено трябва да го започнем не е само сабата. Всекой ден да го започнем са отмаряне во Него. Да ги видиме Неговите планове, Неговите идеи, Неговата програма за денот и да кажем колко во нещо ни се вклопува Неговата програма со моята програма. Ке може да направим коалиция. От ако не можеме, трябва да се разделяме. Важно е да направим коалиция с Господ, заради това, що Он е победникът. Ако ние сме другата партия, няма да бъдем победници и да ги усъгласяме нашите планове, нашите програми, нашите идеи со Неговите. Секогаш кога ние се погрижаме за Неговото, без да сакаме, без да бараме, без да молиме, Он се погрижа за нашите. Господ е Господ, който не сака да биде должен. Не сака. Един от начинът, който ще го задължуваме, е когато даваме, когато даваме на бедните, на уния в потреба. И вика, кой го прави това нещо, на Бог му позаймува. Друга работа е, когато го задължуваме Господ, когато му благодаряме за работи, които ще са библийски, пред да ги добием. Отнапред Суза да благодаря за изцелението и ќе почне да иде. Може би е мрзлив, може би не му се иде, може би има други планови тој стрење. Ама ќе почне да иде, зашто заради тоа што некој од доле благодарен на Бог и Бог ќе му вика ајде ајде побрзо. Ајде. Време Той е». Тој води, ние следеме. Тој прави, ние влегуваме во Неговото, а не Тој во нашето. Не, не, да никога ти благо да сме спасени. По благодата е от това, че ние го добиваме, не го заслуживаме. А Бог ни го дава. И трябва да прекинеме, буквално да прекинеме, да се спасуваме сами себе. От и много често го правиме това нещо. Ки ви кажем една случка за а, барон Мюнхаузен. Може би някой е за него, може би не. Значи барон великодостоинственик от Австро-Унгарската империя и в една прилика със своя коин пътува некъде, даде някой поход или го излед и запагил една кал, койнот заглива и сега он до теран се вика какво да се стигнам от койна, ке загливам я окалта, ке се извалкам. Вика, вика, вика за помощ. Нема помощ. Мобилен, батерията слава му е, не факя сигнал там, у шумата. И що правя? Знаете що направил? Пак шапката я извада, се пак за косата и се ставя на сула. Не, направя чудо човека. Си извада шапката, се пак за глава и се става на сула. Много често ние се обидуваме да го направим точно това. Нещо, което не е наше, да го правим. Не е наше на тати. И тати сака да ме научи да оставаме на него. Що ни уча саботата? создадени сме ние за връзка. Създадени сме ние за интимност. Да развиваме с него. Не сме създадени да правим за него. Англичаните имат една, една изрека, викат we are human beings, not human doers. Doings. <laughs> Ние сме човечки същества, трябва да съществуваме. Не сме човечки а прави... правачи. <laughs> правачи. Спомнава дека зборува за множина саботи. Зборува за саботи. Уминатото зборува за саботи уеднината. А, у минатото ние знаем дека сме били робови и дека сме освободени. У еднината знаеме дека одеме некъде къде ще нема солзи, къде ще нема плач, къде ще нема болест, нема страдания. Место къде ще огледаме Господ лице в лице. Нема што да направиме за да одеме там. Само го примаме. Тоа е добрата вест на Евангелието. Се е направено, се е готово, масата е спремна, гозбата е готова, наше е само да влезаме. И користаме разноразни изговори. Тие ще бяха тук минатата служба, слушна. Тие ще не бяха минатата служба тук, ще бяха по-минатата, пак слушна. Ако някой не е слушнал, може да интернет да си ги проверя. Ама всички сме свестни дека користаме, извинувани, що не държат вода. Словото ми вели, той не осветува. То, що на нас не звуча много духовно, той не осветува, в практичен превод е той не отвоюва. Не става на страна за нещо, за кое ще он ти си отлуча. От осветувањето е одвојување од нешто. Ако јас и ти сме свети, тоа значи дека јас и ти треба да бидеме одвоени за Него. Вечен завет од почина од море. Како се одмараме, речеме, се спиеме. Плажа, сега зимно време скиење. Освен минати саботи, освен идни саботи, саботата в Библията я гледаме като циклус на денът. Нели, оно ще го речеме, би вечер и би утро. Значи почнуваме с отмаряне, за после да влеземе в това, ще Господ го има за нас. На някои луги службата има Бог. Служат на Бог развиват служба, евангелизатори се, големи луги Божи, армия, ама службата толкова много ги преокупира и почнува самата служба да бара от нив работи, на кои ще они мора да отговорят. От ако не отговорят, ще пропадне службата. А ако пропадне службата, ще пропадне бизнес. Затова ще по този начин живеят не заборавиле да се доверуват на Господ. И ово нещо е закана, не е за бизнес работа, него е закана, от човек може да почне много искрено, много отворено и да успее Бог да го благословя. Ама не може да се носи с успехот. Ние имаме проповеди, имаме пораки, да ти найдеме книги, пишувани. Ако ти сгрешиш, ако ти промашеш, Що да направиш за враг се кај Господа? да еден начин, 10 чекора за ова, 10 за оноа, ама малко ти ги имаме, що ако успееш? А? Што ако успееш? Што ако ова църква стане 500 човека? Што ако ова църква стане 1000 човека? Що ако ова движение направи 50 църкви? Що тогаш? Какво ние ќе се носиме со тој успех? От ти ви кажа, ти почнат вестници да пишуват, ти почнат на вести да дават, ќе почнат луѓето прашуват на улица, што отговор ти дадеш? И ти си там от тие, ти ми кажеш ти за овоа за станава нека на църквата. Некој го спесал от мъртвите, некой а, Сузана проводила. Тоа нещо не е нещо, че може да се скрие. Тоа нещо е нещо спектакуларно и видливо, другите ке почнат да се интересират. Какво ние ке се носиме со успехот? И луги започнуват така и стануват движението толкова големо со кое шо ги обзема. Ние не служиме на институцията. Ние не служиме на ние служиме, значи църквата е организация, църквата е и организъм. Живо нещо. Ние служиме на Господара на църквата. Амин. Амин. И трябва, ще кажа, да си ги споредиме нашите планове со неговите. Гледаме дека от от недела имаме денови и имаме пак сабота, В кое ще трябва да застанем и да кажем, чекай, кай съм аз со моите планови, кай съм со оно ще Господ го сака мене. Имаме циклус година и от годините Библията ни открива дека работи 6 години, на 7-та година не се е нивото твоја. От морија. Шестата година ќе даде и за шестата, и за седмата, и за осмата дека рода. Ами ако не даде, и решаваме да си ги вземеме работите от наши раце и да работиме прековременно, и да работиме и савата и неделя, и да работиме и за празници, за да има повеќе. И има ли повеќе? Нема. Факт. И они ги немат повеќе. Трупат само повеќе гревови на нивна сметка. Заради тоа што Бог гледа и слуша еден работник кој ќе застенка од е онеправдан. Без разлика верник бил или не бил. Заради тоа што работи за праведен Бог. Амин. Амин да разбереме дека не е до нас, тук до Бог и постоянно да навратиме до Него. Словото вели седма година. Ама вели и когато се навършат 7 по 7, 49 е таа 50 година да биде пак саботна година, да биде юбилейна година. Година во која шо, сите шо отнемале и се продаделе за робови да бидат вика ослободени. Сите кои шо немале пари, позаймиле. Тоест, от днешно време замаля кредит. Кредитът да им се избрише. Ами? Долговите да се избришат. Е? А? Не ли е чудесно? Роговите да се освободят, долговите да се избришат. Юбилейна година. Исус, Исус, Исус, когато дойде, започна неговата служба велейки Божия дух е над мене, затоа ще Бог ме помаза да правя ден работе и да я навеста, да я обявя юбилейната Господа нова година. Годината в коя шо, шо му реча на Иван? Глуби слушат, слепи прогледуват, мъртви възтреснуват, сакати проводуват, на бедните се проповеда Евангелието. Алелуја. Значи, гледај во циклуса години, тоа се тие саботи во множина, која што Господ се потруди да ја ни ја е става на секаде, на кај да се завртеш, да има знак за тебе и за мене, оти треба да застанеме и да кажем, Господи, на правото ли место съм? Управите ли? А ли ще съм? Право ли ми е сърцето? И некој ќе рече, Ами Господ, как го слушаш ти, за да знаеш, че ти кажува? Еми прашай го и ти ти го чуеш за себе. Затова, ще Господ, кога говоря, говоря по начин за ние да можем да го разбереме. Може би няма да го разбереш, но ще ангел ти го каже или някой друг тук, може да я разбереш. Джойс Майер в четвърток го 7 и шуки да каже, да каже, а, ако не разбереш, е, няма, може би на вестите чуеш нещо. Ама Господ най е найде начин какво да ти изкомуницира нещо от Него ще е най-добро за тебе. Ако правиме повече, Господ повече ти е сака. Не. <laughs> Нема едно дете, що да правя за татко му и майко му да го сакат повече. Айде вие ще имате повече от 2, 3, 4 деца. Само Муди тук е най- най Що трябва да направи детето, за ти да го сакаш повече? То си е твое дете. Ние мислиме, ке читаме, ке моляме, ке постаме и клатнем ли. Ама, я как да се споредам с него, па он е, он е свет. Да, ама и ти си свет. Колко Бог повече сака? Тебе или Исус? Ако кажем тебе или мене, може да дадем по лесно отговор, ама тебе, нас или Исус. За ово, за ово праше имате възможност за 50 и 50 да вземете и за повика и приятел. А отговор ги унайте во Иван 17 глава, 25 стих. Исус сборува там. Окей? Okay. Евреи 4 глава, ще одеме в Евреи 4 глава 8 до 11 стихи читаме. четвърта глава, от 8 до 11 стих. И не вели вака, седми стих на средината вика, денес когато го чуете глас от Негов, не ствърднувайте ги сърцата ваши. Защо ако Исус Навин им беше дал спокой, Бог нямаше да зборува по това за друг ден. Но за народ Божи, народ Божи ли сме? Добро? Но за народот Божи все още останува саботната почет и за нас останува. Защо кой ќе влезе во от негов, тој ќе се одмара од делата своји, како и Бог од своите. И така да се погрижиме да влеземе во оној спокој, та да не би некој да падне во слична непослушност. Защо Божито Слово е живо и да действува и е по по-остро. и върши работа. Сега, ако го читаме внимателно овой пасос тук в Евреи 4 глава от 8 до 11 стих и дека не се работе за ден, него се работе за место, Къде ще трябва да влеземе и да отмаряме. Затоа што Исус Навин трябваше да ги внесе евреите в ветената земя. земя на мет и млеко. Земя, къде што Божите ветования за се остваря ама не сите влезеа во ветената земја. Не сите влезеа во тоа место. И за това Словото ни вели ние да се погрижаме, ние да влеземе во оној спокој, да не некој од нас падне во слична непослушност како некој од нив што паднаа и не влезеа. Не е библиски ако ние земеме савот како ден. Днеска е Савота, е не се прави оно, не се прави оно, не мърдаме. Случайно да не е грешен. Той е место. И Бог сака ние да бидеме в Него и аз да бидеме в това место и от тази перспектива. От перспектива отмаряйки го Него, отмаряйки со Него, отмаряйки за Него, да можем да погледнем на нещата, що се около нас да ги перцепираме работите от Божи аспект гледане. Ке завършим с Псалм 46, 10. И Псалм 46.10, 10, 10 стих ни вели Застанете и разберете, дека я съм Бог, возвишен над народите, возвишен над земята. Застанете и разберете. Некои преводи кажуват, замолчте. Да застанем, да, да се стишеме, за да може да разбереме дека Он е Бог, възвишен над народите, възвишен над земята, Прашението ще се поставува за мен и за тебе, що е оно, що на нас не спречува да го на него воздигнат и возвишен. Традиция ли е? Семейство ли е? Другари ли се? Работа ли е? Що е оно още прече? що правиш що толкова те окупира, за ти да не можеш да го видиш Господно е истинско светло. Исус во една прилика рече на неговите ученици, подигнете ги главите и видите, полето е спремно за жетва. Има нещо, кое шо ние е около нас, ама ние не може да го видиме, заради тоа шо не ни се подигнати главите нашите глави се зафанати с нещо, що ние го правим. Ние го правим. И то нещо, що ние го правим, може би изгледа много духовно, може би изгледа много убаво, може би много луги са благословени от това нещо, но може би а, а, добиваме аплаус на отворена сцена. Браво, браво. Никой не е като тебе. Ама това нещо, тази слава и той успех, навидум, те спречува да видиш уствари що е оно, Бог го поставил за тебе там. Подигнете ги главите и видите. Сега тук Словото ни бери, застанете и разберете. Що не спречува да влеземе в Неговия спокой? Луге, ово е Евангелието. Ово е добрата вест. Не трябва да запалиме най-голямата свеќа. Не трябва да носиме заетини. Яг не може. не ще може. Слышала? Нема що да дадем. Библията ни вика, нашето най-добро е извалкано пред Господ. Извалкано, валкане е лища. Сите сакаме да бидеме дотерани чисто, да се легнеме на чисто, да бидеме в обава. И нашето най-обава не го достигнува Божието най-лошо. Друга категория сме. И Господ сега да ме внесе в Него, да ви, да, да ви каже, оставете го ваше. Предизвик за нас е ние да се станем и да разбереме. Да се направим услуги, да ги оставяме изговорите. Да, я за Овонечки почна да го практикувам после Великден после 5 май, 6 май. За Георгиева. Нема извинувание. Нема, не е во наша полза. Исус вика, аз съм вратата. Кой ти влезе и ти влекува и ти излегува, и ще ќе найде. И ти влезе, и ти излезе, и ти найде оно, ще му е потребно. Имаме свобода да влегуваме и да излегуваме, и пак да влегуваме и да излегуваме се с цел да църпаме от Него, да вземем от Него, заради това, що не сме ние тия, кои ще изцелуват болни. Не сме ние тия, кои ще възкреснуват мъртви. Он е. а он благоволе сака, кеф му е да работе в партнерство с нас да направя коалиция. Он ти ги добие изборите и, без нас, и без нашите гласове. Ама решава да си я споделя славата, успех от победата с у нас. Ремиян 14 глава 5 стих, обвие се само стихови, с кои ще ти завършиме, кои ще ги ни дава да разберем дека не, не станува сбор а, за ден, който ще трябва да се паза и да бидеме а, легалистички, осудени от некои заради това нещо, 14 глава 5 стих ни вика, така некой разликува еден ден от друг, а некой друг пък сите денови ги смета еднакви. Всекой нека биде напълно уверен в своето мислене. Ако некой решил да практикува сабота буквално какво Библията сборува, нека я практикува. Ако некой друг реша да не я практикува буквално какво ще Библията кажува, нека не я практикува. И така или инако, пазил ли я, е, не я пазил, го правиш за Господ. Колосияни 2 глава 16 стих, не последният стих за ова вечер, 2.16. Па така, никой нека не ви осудува за ядене или пиене, или за некой празник, или за млад месец, или за саба. То е само сенка на оно ще доаѓа. А суштинта, телото на таа сенка е Христос. Дали ќе јадеме јагнешко или или свинско, не е проблемът. Ако го правим с обидование. Ако има проблем, шурика да е, може да свъртаме на рибешко. Малко по-скапо е, ама за всеки случай. Бадука, ама къде изоките гледам, 45 дена едната, едните туни, а на Бадуко се думни са. Словото вели, никой да не ви осудува. Затоа што ядел благодаря на Господ и яда, Не яде ли? Благодаря на Господ и не яде. Пазе ли? Пазе заради Господа. Не пазе ли? Не пазе заради Господа. Има празници, празници и празници и празници. И некои рече, днес не се пере, не се пегла. Леле, я се греши, не знаеше. И спра са бале. Очевидно строй днес недело. И луги не спият на вечер, ако ги втаса нещо, им се случи нещо в понеделник и си викат те защо. Преди години там на някой манастир бях изтъпала луги, лугия, гром. И на едно мана да те не трябвало така, трябвало така. Никой да не ни осудуват. Да знаем, т.е. да не бъдем осудени, трябва да знаем дека ова ще го правим, го правим, защото това ще е в Библията. Библията така го кажува, ние така се го практикуваме. И ако ова нещо запомним от ова е тоа дека предизвик за всеки ден от нас е да оставяме нашите планови, да оставяме нашите размислувања и да видиме кои се Божите вземайки ги Божите за нас, ще стигнем по-далеко, ще направим повече, ще постигнеме повече, заради това що Он ще праве, а ние само влегуваме в Неговото. Амин. Бог нека не благослови сите и ни даде сила да бидеме вестински, да го и да го практикуваме по правилния начин.